circa u bracoi contra conflictoi. Ien ca ien, cio, cio non i besonas, estas circa braco. Tion nun montras USONA studajo. Lau gi, circa bracoi, igas inter homain conflictoin pli elteneblai. Conflictoi cun amicoi, labor collegoi, au en la familio, productas ce plei multae homoi stresson. Se tiui conflictoi dauras, cae per tio ancau la stresso dauras, tio povas ec malfortigi la sistemon cae la coron. Helpon povus alporti en tiu caso circau braco. Tion nun montras usona studagio gi activigas cenon de biologiai mecanismoi, ciui reductas stresson, clarigas neurosciencistino de la Universitato de Vieno, ciu same esploras la efficoin de tushigioi. La usonai esploristoi, en la concreta caso, ne pristudis la biologiain efficoin, set ili observis ce la plei multae el quartcent partoprenantoi, che la circau braco iom reagordas la emozian bilanzon dum conflictema tago. Almenau statistice, la negativae sentoi estis iom pli malfortai, cae la positivae pli fortai, se la persono dum la curo de la tago ricevis circau bracom se la negativa i sentoi malpliigas, tio estas signo por tio, che la corpo sens stressigas. Ne temas pri tio eviti conflictoin, ni besonas ilin por evolui, sed temas pri la demando kiel rapide ni solvas conflictoin, kai kiel rapide la corpo revenas al normala stato en kiu ne aperas negativae emozioi, ca en kiu positivae sentoi povas aperi, diros la sciencistino. Circau bracoi shaine povas helpi en tio, sed ancau paroli pri tio, solvi la conflicton, povas restarigi en la corpo la hormonan ca emozian equilibron. Cetere, ne estas differenzo inter viroi cae virinoi rilate al circau bracoi. Ambau sexoi en la usona studajo positive reagis pri corpa tushigio. Ancau ninun esploras cio ocasas en la corpo ciam gi estas milde tushata, cae ni same ne povis constati differenzoin inter viroi cae virinoi, confirmas la neuroscienzistino en Vieno. Quancam montrigis en la studajo, che virinoi pli ofte ricevas circau bracoin, ol viroi, cae che ili havas ancau pli intensain sentoin. Estas mal clare, de ciu la personoi en la studajo ricevis circau bracoin. Tio nome povus causi differenzon, opinias la psicologoi en usono. Se exemple oni ricevas circau bracon de partnero au de amicino, cun ciu oni jus havis conflicton, tiam eble la positiva efico povus tauri pli longe, olse iu alia, au ec fremda persono, donus circau bracoin. La causo por tiui pripensoi estas che pli frua istuta montris che circa obracoi an caudum la sequa tago havas ancora positivan positiva neficon en la usona studajo ali flanque, la positiva e ficoi iam la sequan tagon malaperis necessas ancora pli profunde pristudi tion la forta etso de la studajo tamen estas che la usona i psicologoi ne fari siain experimentoin en la laboratorio, sed che ili consequence accompanis la viroin cae virinoin en ties ciutago. Jen ec estis tie, dum la pasintai jaroi, complete nova alir maniero, ciu instruas al ni, ciel tusigioi, en la ciutago, vere efficas.